Eh, salut i ones lliures, això és Ciutat Anatori. Ciutat Anatori 4.0, perquè és la quarta temporada de Ciutat Anatori en cas que, que els components ja són veteranos, ja sabeu, Ciutat Anatori, un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 99 anys. Claro, claro. I res, així estem en Ràdio Godella, 98.0 de la FM, Ràdio Godella, qui no fuma li pega la botella. Això és Ciutat Anatori, vos parla Pau Piconenco. Ahir sempre vam dir bo ahir. I tenim així, a, com no, al nostre amigatxo Daniel. Soy Daniel. Daniel, bona vesprada. Quan et, Tes ese fer programa. Sí, vaya que sí, te... además vení tan cargas que ya no por un ni per on esa començar. que entonces, <laughs> entonces en ti comandaments este del señor Jordi Coll. Y bueno, a recordar que meteme este programa en 3 www.ciutatanatori.k Gracias a mi Rulo. Mira si es buena persona. Molt bé, i res, eh, també emitim este programa a banda de Ràdio Godella, en Ràdio Mistelera de la Xara yeah! i en Radioactiva FM d'Alcoi. Yeah! Yeah! Yeah! Bueno, i inaugurem yeah! este, este nou horari a en Ràdio Godella a l'hora golfa de, de 8 a 9 de la, del vespre. Com, com ho veus, Daniel? Molt bé, molt bé. Així perquè tinguem tots bona cosa de salut i força en el canut. I molt bé. Les dones en i molt bé, per a participar tenim moltes vies, tenim el, el Facebook de, de Ciutat Anatori, busqueu en el Facebook Ciutat Anatori i també tenim la nostra pàgina web www.ciutatanatori.ca on està el chat i el número de telèfon, Daniel, si eres tan amable... El 96 364 extensiosis. Y güey, no tenemos al tío Paco porque se ha matado Paco, se ha matado, se ha matado Paco. Es, es de Pero que tornará tornará y ves tenemos así sí, güey, un, al becari, la impasa del becari era Daniel, Daniel ya ha así desde veteranía de, de y de soci capitalista Y tenemos así a, a, al tigre de la, al tigre de la Mancha, no, a, la leyenda de la Mancha, a, a, a Chema. Buena para Chema. Buenas tardes, es un placer estar de becario de mierda aquí con vosotros. Molt bé, ahí tenim ahir la llenda de la manxa Reno Renardo. I res, eh, anem a començar la, la quarta temporada. Hem tingut un estiu que ha passat moltes coses. Este és el primer ciutat anatori eh, se m'hauria de dir bona vesprà com, comoditat valenciana. És el primer ciutat anatori sense el nostre benvolgut president Paco Camps, que si estigui així ah, muy malo. Si estigui així el Paco, ho diria, sí. eh, eh, però encara tenim a Rita Super Power Ranger Barberà, ja sabeu, ciutat anatori, el programa favorit dels catalufos, d'Enric de, Morrera i de, i de Mònica Potra. És es que els catalanes són molt raros. I tota esta penya, i res. Eh, anem a començar perquè aquest estiu, este programa és un programa també de música, este estiu han tingut ahir una, una baixa d'un de, de, de un dels meus grups favorits i, de, i dels grups favorits d'este programa, Los Porretas, eh, va faltar un dels components a principi d'estiu ja ha estat molt macat aquest estiu, i anem a començar, com no, en la cançó de, de Los Porretas, del seu últim mm, disc de tribut que, que canten ahir l'Evaristo i, i el Sevilla de Mojinos Escocios, i crec que Paco Lluís de Bachoqueta Rock i Toni de l'Hostal i tota aquesta penya. I anem a escoltar Los Porretas, Los Porretas, benvinguts a Ciutat Aleatori 4.0, comença la temporada. Hola. pueblo entero, mi callado de guero, se enrolló muy bien y nos I ara, aquestes setmanes que hi ha hagut tanta polèmica en, en els baus, anem a la, a la cantina taurina per excel·lència de, de, de Godella, Burjassot, Rocafort, Montcal, l'Horta Nord... Eh, Tota la sabem sèquia Montcà. al Mesón Bocateria Sam, eh, gran coneguda per, per això, i anem a parlar en, en el Tigre d'Alberic. Bona vesprà, Tigre d'Alberic. Yeah, canalla! Vuelve, Molt bé, que portàvem, ja, portàvem ja molt de temps a ya Ui, ja veus, 10 minuts. Continues igual d'indignat. Igual, igual. Pues... que en el tío Sebas, en, en, en el tío Paco, en el tío Bienve y Rosa. Tranquilo, mantén la calma. Blanca, ve, que, cómo Com, com veus, com valoraries la situación después de este. La situació de, de, que ahí se mos casà la marquesa. La, I m'han dit... La eh, marquesa de l'Alba. Que va tindre familia. ¿Sabes lo que te digo? <laughs> Y, y, escolta, de dels Hay això de de muy muy ¿Pero qué qué els catalanes estos, tío? Llevamos el els Es catalufos, eh? Es catalufos de escollos. ¿Pero qué se de esto, tío? Paulino, ¿qué pensas de la, ni, de la nit de poder de la duquesa? Tot politiqueo. Cuatro politiqueo. mayas que no tienen res que llevar Más ¿cómo has cambiado de lo de la duquesa als eh? Sí, claro. ¿Qué piensas de la nit de poder de la duquesa? Es, que, es Hago Vamos, y res, así en Villa Blanca el temps molt bé, pot o no pot ploure, demà t'ho diré. I tenemos una, una temperatura adecuada. <laughs> Y preparando así desde el mesón, preparando les cosetes para estar nit, que pot ser jueves sangriento. Y volvemos. Lo hemos titulado Jueves Sangriento. El, eh, ¿Cómo estáis ofertas Jueves Sangrientos? Eh, ¿Fes así una crida a, a tot el món? Incluïts de Sudan que no me menja, pero tú no... Calla, calla. Ah, eso. Ah, la marquesa lo que quiere es una corna. <laughs> ¿El cunilingus no, no le gusta o qué? Escolta, Gracias, el tío Paco. Paco El tío Paco, el de Moratros. Sí, el de pues, vosotros. Pues dile que venga estarás contando el programa, ¿no? ¿O qué? Ah, yo qué sé, estará en la... Si le donen permiso sí, si no, no. No sé, es que cree que tenía una asamblea de cosas de sindicatismo. Si le donen permiso. Bueno, Paulino, entonces ni oferta ahí en el Mesón Bocatería Sam, ¿no? Sí, de Esta noche, la noche de la chupitería. Chupito a un euro y bocadillo y cerveza, dos euros. ¿Tú crees que esto es normal? Vale. bé. Això que la, marquesa, el chupito. Tigre d'Alberí, vols, vols dir algún missatge para algún corresponsal que venga después? Pues eh, no, que mira, salutacions y ya está. Escolta, ¿cómo cómo com acaben les en el vaso tu l'altre decías? B de, ca estar? de categoría Sí, está en el boque Bueno, un poquet. Menos menos mal que no va a llenar Va a ser un desfestes popular si combatives molve como siempre Pues molve hombre así Així estarem, vos esperen després, vale? M'estan en el chat que en Canarias fa que van a prohibir els bous y no pasa res. y no pasa res, pero bueno... Eh, eh que els eh, canarios no son españoles Paulino, explica-li igual. Són eh, africans, Paulino, que són africans. Però, un un però, Eh? No, no, això està prohibit també. Si se crien pa això, si se crien pa això. Che, Paulino... Si no assistirà a aquesta festa i no assistirin amb bous, anirem a veure el zoo, al bou al zoo. Tenim que fer un monogràfic en este programa. Lo que n'hi ha que fer així dos penyes de bous més. Eh, Peña Mamelú, qué miedo, macho. Sí, hombre, sí. Una peña de pausa que facha por los al terrorismo. Sí, el que bulla, que vaya, el que no, que se quede en casa, que toda la persona. Ves, Paulino, te vas a picar una canción para convidarte de un, grupo que tú te grabó, que son unos, de ahí de, de Estados Unidos de América, Green Day. Mira que a mis Yankees no me famoso. Ah, no, que me engañas. Es una, es una canción de Este de... de, este de que tú. Es, una cumbia colombiana. Venga. si es colombiana ve. Sargento García y Bomba Estéreo. Venga. estan dient pel xat un, un amigatge, un mostre de, de, la, de la vall d'Uixó que li agrada molt les baus. I a mi les vaques. Mi música que me las fronteras, mi reggaetan solo es una queremos y crezca la conciencia. Por eso, amigo, sembramos la semilla, la semilla, la semilla. Esta música mata la ignorancia, solo queremos que crezca la conciencia. Por eso, amigo, sembramos la semilla, la semilla, la semilla. fuera el último. No sea sensible a tanto cambio de temperatura. Con la potencia del este ritmo no tiene censura. Ni de la forma oscura con la que miro. Que llenarte de energía es lo único que aspiro. Baila, baila, te vuelo en la cabeza. Baila, baila, el ritmo está que pesa. Baila, baila. Tia Elvira de Montesa i una altra, la Rúbia de Montesa, mos donen molt mm, enhorabona pel programa i això que és una puta merda avui, eh, Daniel. No, no, i esto és... és... Menos mal, menos mal que està així... Dani... Menos mal que està així Daniel el seductor, no que va, Daniel va remuntar això. Daniel, anem a parlar d'un tema molt, molt, molt, molt d'actualitat, no? Digues, digues, de la, de la, Anem a parlar de l'hòstia que se va pegar a cava, no? O de, o, de, o de què? No, no, jo el que volia parlar és dels morts vivents que ressusciten en, en això de les eleccions. Joan Lerma i José María Chiquillo. I tot 40 eleccions i tot. Ara venen tot. fent del dogmatisme. Són els pares del desastre i resulta que ara tenen la solució per solucionar lo que ells fan el mal. Paixen els dels bancs primer roben a la gent i després el govern si no, té que donar... Si no s'agrada si no s'agrada no... O sigui sea que, és que... He interpretat, Senyors, són, sembla així que, que mos deixen a la gent menjar, beure i follar i, i, i, i que ja està bé, tu, ja està bé. Ja està bé de, de sinvergüences i cares dures que cobren de tot, cobren quan treballen, cobren quan no treballen i després tot és per al poble. Però si fos per al poble no cobreu, cabrons. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Que estan per el poble. Tu votaràs, Daniel, o no? No l'ha votat en la vida i no vaig a pensar en votar ara. Perquè sabia el que mos estaven fent. Cuidado, eh? Vull dir, cuidado. O sigui que a mi, a mi no. Les eleccions, això, les això democráticas... és que Eh? Per dar de, de, de, de, Daniel, tu, tu les eleccions més democràtiques que recordes era, era quan, quan el caudillo, no? No, les eleccions més democràtiques és quan anàvem els amics de juerga i dient qui es començava. Ahir sí que n'hi havia democràcia. Però, Participa de participativa. <laughs> No n'hi ha de ninguna classe de democràcia. Però, home, si te diuen, mire vostè, i si el té que votar vostè? No, escolta, si a mi m'agrada que... No, no, no, en eixa llista va eixa. Ah, molta democràcia. I quan el, el votes, fa el que li dona la gana. Diu blanc i fa negre. I ningú el tira. Ningú li diu res. I ell a cobrar. A cobrar per dir mentires, a cobrar per robar i a cobrar per dos senyors. Això és una puta merda. Aixina, en valencià antic, modern i el que vinga raere. Què ha dit? Estem, estem ja estàs més allà dels d'això. Sí, si tu la votes, vamos. I bé, i tenim a Xema, ja que tenim així avui Daniel ah, Becari, que diu que és pensador i filòsof, dim un parell de cites, dices, que so, que pareix... pareixen rates coloradas del Quintero. Sí. És, si és un tòpic... La moral. Ah, tu, tu eres el tòpic, no? Sí, és el un tòpic és un, un bar de càrcer, era un bar de càrcer, mm. de, allà al costat del Càntera del Junker. Però bé, continua. És el tròpic. Bé, bé, ye, per favor, no m'escriu al mòbil que vibra. El, el tòpic que, que vaig a dir-vos, un topic que se da molt en les, en els de, on es pues, A, a si va ser más larga la explicación sí, del sí, Sí, sí, del concert. Dice, con gente sonará mejor. No, es mentira, totalmente mentira. Mai sona millor. La gent siempre molesta. El colega col·lega el Chicha va parar la orquesta este estiu ahí de, de porque Porque le va tirar un cuba al cantante y por culpa de Iván se va, a acabar la orquesta. y les Sí, pero en la primera canción siempre digo en que Aquest, sin duda, és el millor treball que hem fet mai. Necessitem l'apoll del públic moral. Sí, Necessitem sí. l'apoyo! Que ha dit Sempre... I, I bé, per a, per a totes les xicones de, de Ràdio Godella, Ràdio Mistelera de la Xara i de Radioactiva FM d'Alcoi, per totes les xicones del Facebook, anem a ficar la cançó de Green Day de Shisha Rebel. sí, sigue Ciutat Anatori 4 Concerto, la nova temporada. El programa favorit dels catalufos i les catalufes de la comoditat valenciana i de totes les penyes taurines d'arreu de, de, de la comoditat valenciana, dels nostres benvolguts ben, països andorrans i de tota la galàxia. I tenim ahir a l'altra banda del fil de de com no, un altre any més, a, a un dels corresponsals més, més, vol, més volguts d'este programa. Ei, Sant Culer. Bona tarda, Sant Culer. Hola, bona tarda. Quant de temps has de parlar amb tu? A veure, jo... Quantes copes parlar... hem guanyat des de que no hem parlat amb tu? Sí. Escolta. <laughs> digues, digues. Jo, jo volia fer una, un alegat en defensa de, de Qatar Foundation. Yeah. Qatar Foundation. Ah, bueno, pues, això és una democràcia. Això és un programa de categoria mundial. Yeah, anem a, Parla de Qatar Foundation. Sant anem Culer. a arribar cotes que no eh. ens hem alcançat mai. Deixeu a Sant Culer. Yeah, pues, doncs, que Qatar Foundation, si paga diners, que visca Qatar Foundation. I visca Buentalvilla. Qatar Foundation és la casa que patrocina el Barça. Sabeu, no? Sí, sí, sí, sí, no? Si han vist el programa del Follonero i tot. Si nosaltres vegem la televisió per informar-nos. I, i que, que, que, que, que, que el romanticisme s'agafa temps. Assenya que qui paga mana, no? Yo lo que pasa, lo de Qatar Foundation me, me, la suba, ahí sin un poco. Lo que no me agrada es el uniforme del Barça en Wine, que parece un pijama. Exacto. ¿Verdad? Sí, es muy roí. Enguany que, tenía que yo yo porque porque firmaste un contrato multimillonario en Radio Godella y en la Fox. Elisa de la Fox, la del Chuche Isa que dijo que, que la tía era una Fox, pero como dice la Isa, cosas y Cosas. Oye, escucha. Pero me no? El, pijama dice que le han fijado al Barça y eso qué es, tío. Eso es eh, algún fumat. Es que, lo eh, Eso es más chungo que la palmera y se que le han al Levante de no sé qué de la comunidad valenciana, no sé qué. Sí, no, això también es para donar hombra como están en el sol. Una, cosa, ¿tú crees que el segundo equipaje es negro para emular al, al Gran Real Madrid o no? Al Gran eh? Real Madrid no, me a, a, a, No, que si crees que el segundo equipaje negro hice del Barça Espera emular al Real Madrid. a mí me, me, parece, todo lo que pasa al Barça me parece bien Ah. Yo me mai que en contra del Barça. Ah, bueno, Y a banda del Barça, Sant mm, que n'hi ha hagut actualidad eh, estos meses Oye, escolta... Digues, digues, pues escolta, escolta. la canción esa de, de silencio total dedicada als totaurinos. taurinos. la, semana per la, semana para la semana que ve te la posem. És que la meroteca de Radio Godella està en, eh, eh, eh està en stand-by. A, a mi em pareix molt bé que hagin prohibit els bous a Catalunya. Saps? Com, com? Eh, me, me pareix molt bé que hagin prohibit els bous a Catalunya. I en Godella què? En, aquí, aquí, aquí, home, a, a ha més, més és normal que n'hi escamp bous. Però allà dalt... Yeah, se te sent de lluny. Yeah, que te'n vas, que te'n vas, tu, vas en moto. Que... Estem prenent la connexió. És de la cova. Bueno. Sancu, que no te sentim. Vale, ja Bo, Sanculet, eh, hem a ficar la cançó de l'estiuer de Sant Miquel o Jennifer Descatarres. Molt bé. Per a tu i per a tota la família de, de Can Barça. Au. No sé, se li ha anat. que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el forca o faig trequi per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach jo que porto els segadors com a tot del mòbil i la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa oh, Jennifer. Em tornejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la patú. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins de Curí. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat jo i veure en Joel Joan actuant als pastorets dirigit per a Manet i Jornet jo que sempre he defensat els productes de la terra ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa o oh, Jennifer em tuneixaré el cotxe per tu oh Jennifer altres ens intenten per els peus repetir la història de Julieta i Romeu que no veuen que el temps ens donarà la raó l'amor és superior a tota por, a tot rancor i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país la pàtria contra el desig però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt i no hi ha força humana Ciutat Anatori, així eh, en la musiqueta que més t'agrada i, i, i, els comentaris i, i la gent més del rotllo del món. La I, I res, ara anem a parlar dels últims llançaments de, de PlayStation 3 i, i dic, no, de, del 15M de Godella <laughs> que està així Daniel, que és el, el nostre infiltrat de Ciutat Anatori, no? En el 15 de, sí, de Godella, i es podia dir hasta que de Burges o Godella. No, no, i, i, i de més, de més. De més, però bueno. Anem a començar per així, per, per, per, per, per terme. I res, Daniel, quan vulguis pues no res, comunicar a tots els oïdors i oïdores que tots els divendres de 8 a 9 en les escales de l'ermita se reuneixen ciutadans i ciutadanes de la, del poble de Godella per comentar i parlar sobre els aspectes del poble millorables i poder donar també idees sobre com ens agradaria que fos este, aquest poble. Estes dies hem, est hem estat parlant sobre la mancomunitat Rocafort-Godella per veure els serveis que se podien ficar a una banda, per fer-los més que feren menys gasto i, i més a prop del ciutadà. fins que n'hi ha moltes coses per les que tratar i invitem a tot el poble de Godella que buida que assistisca a les reunions, Sí, no, va... que, que no cobrem res eh, per vindre. O sigui, que no pense algú que és que cobrem dret d'entrar, no res. I el Cucho és molt I guapo. pot parlar de, de lo que siga, cada un pot donar la seva opinió. I en fi és un foro que està obert a tota la gent, tots els que tinguen ganes de, de fer alguna per al poble, podem, podem vindre allí. Eh. Jo tinc, tinc un dubte per tu. Digues, és veritat, digues. eso que diuen que eres un, uns dels jefes de Anonymous y de, y de Homónimos y de no, Tío, tú lo que le digas <laughs> de a mí no me parla guayatina, no. es que Vas, vas de que te estudies pues, pero es una talla l'Epla, hombre que, que, está, que estás diciendo <laughs> no acabé la eso yo la vida estudiando para acabar en l'Epla, tú. Desde luego, escuelas para locos amaestrados. Aquí, a, a Daniel ya le han dicho todo En bueno, además hablar no eh, una cosa que no han parlado más en este programa ni han fet, en este pueblo que es apologia del terrorismo ¿qué ha pasado en, en, en, en, en el Hasselbein, Guise? Ay, pues qué ha de pasar, que tú sí estás en contra de... ¿Estás de Moratro o estás contra Moratro? Estic con vosaltres. Ah, gràcies, Daniel. Tu ja ho Pero bueno, què, qué ha pasado ahí? Tu que eres un tío que... que... No, no, jo, jo, yo més o menos sé lo que se fica el periódico, algú que fea unes cançons reivindicatives, però que, clar, quan reivindiques algo resulta que sempre estàs atacant l'honor i la dignitat d'unes altres persones. O sigui, que el que està robant, si li dius que roba, pues és eh, que has fet apologia del terrorisme. Una pregunta que me fan des del foro. Mm, tu saps que Godella, nosaltres sempre hem sigut uns pioneros, han sigut gent molt avançat, gràcies als clavaris i la penya taurina i de Godella. Hem sigut una gent avançada 20 anys sempre a la resta de pobles de... De la contornar. De, de la contornar, gràcies a aquesta gent que t'estic comentant, aquesta cultura i tot això. Eh, el, el, a l'hora de mancomunar-se en Burxasot i en Rocafort, que són nostres pobles colindantes, què passaria en Radio Godia? Tu creus que Burxassot estaria preparat per un programa com, com Ciutat pues, Anatori? No és possible! Pues una de les coses que se parlaren precisament és mancomunitar lo de la ràdio, però vamos... Això està... Per això tindrà que preguntar-me a vosaltres. És que això està en les beceroles de les beceroles. O sigui que jo vaig preguntar en l'encarregat de, de l'assumpte de la comunitat Tengo de Lleida, que, que eren projectes, que estaven estudiant, que estaven mirant les conseqüències, o sigui que... Que n'ha dit coses també, més eh? interessants, Ui. com les, lo de les bicicletes, les serveis de més comuns als pobles i que són cars i que entre els tres poden resultar més barats, però no tenen en concret res concret de dir anem a fer això o l'altre, no n'hi ha res. Pues bé, hi ha projectes. Ja sabeu que tots els divendres a les 8 de l'Esprà, no? De en la, no. en la plaça de l'Ermita de Godella. Exactament. Podeu anar els del 15M de Godella i els de, i els de Poblenou també, perquè ja que no sí. teniu un poble que sou, I de merdes, que sou una pedania de merda com Benifarats, però podeu vindre, que així vos acollim. Molt bé, i... Bon anem a la Ribera del Xúnquer! Y vemos a Emma la Rivera del Chunker en este programa que está sent un dels millors programes de la història i anem a parlar en el, en el corresponsal més antic, no per això eh, eh, eh el pitjor ni el millor, eh, eh, eh vamos, és el millor, el número uno. És el més... Ell és Toni el Pitxa d'Alcántara del Xúquer, el nostre corresponsal en la Vall Farta, Vall de la Mort, Vall del Paludisme. Bona tarda, Chicha! Hola, Fra, què passa, Pri? Eh, yeah. com ha la feina? Que m'han entrat avui que has, que has començat a treballar. Avui el debut, un dia especial. A, a, les, a les 3 i, 20 i mitja sense dinar hem acabat. Ah, que bona senyal, tio, bona però senyal. Què, però, però vos van a pagar o què? O va ser igual que l'any passat? A veurem, a veurem. I bé, com, com se presentarà la temporada Colledil, de, de, dels collidors? Home, més divertida que l'any passat pareix que va ser. Sí, perquè vos han ficat en xicones o algo. No, però han canviat de tios, eh, per almenys ja no són els mateixos culers. Ja, ja, ja, podeu ahir, ja podeu ahir investigar. I Som bé, pi... bé, Pitxa, eh, parlant d'així de coses que han passat aquest eh, estiu, vas veure fa poqueta a, Sexy Sadie, no? Vaig veure què? A Sexy Sadie, Sadie. Sadie, vaig veure que ara... Eh, que la Mundo Sonora no te diu com se pronuncia. I, que, i com va estar? Que estaven, lo, lo menos 20 persones. La sala no, no donava pa el grup, a un grup tan gran. Eh? Això no sonava una puta merda. I bé, quina temperatura... A part d'això va estar bé. I quina temperatura tenim ara mateix en cantre del Xúnquer? ah, sí? Doncs pues jo estic gelant-me perquè estic al suar, que acaba de la bicicleta. Ah, pues Fica a 23 graus. Molt bé. què t'anava a dir, Pitxa? Eh... Porto l'Ajuntament estan, que van entrar al pleno, la senyora alcaldessa... Ah, n'hi ha pleno i tot? Nuestros representantes del PP Sí. I de la UPA, la unitat del Pere Alcántara? De la UPA no veia ningú. I sos partits molen més... Home, perquè no n'hi ha sol, n'hi ha un regidor. <laughs> és que volem més. I si fem constipat ja no va ningú. Bueno, Picha, eh, també podem parlar del gran èxit que va tenir la, la nit de Ronald Alcántara, no?, d'aquestes festes, no?, passades. <laughs> El què, el què? La gran, el gran èxit de la nit de rock de, de les festes d'Alcàntera. Fue espectacular. Eh, en, <laughs> els sueques es van quedar tres mirant-lo. No, això no és la mansalva d'Aixàtiva, es, destica en el vàter. Una ah, salutació per tota la gent d'Aixàtiva. En, els de Xàtiva ja vam anar nosaltres, però <laughs> els de Sueca, en de que eren Antes, no n'he dit ni tres. I què te'n va dir, Pitxa? Ara, Pudol, un èxit. Eh? Tenim ahir uns concertets interessants per la Ribera del Xúnquer, no? Demà. Home, demà Cudol i la Xoqueta en Carcaixent. Yeah, i el dimarts eh, desfici, no? També, allà en Carcaixent i qui més? Ah, bueno, això no ho sé. Sí, pues ja t'ho dic jo. Desfici el dimarts en Carcaixent, també crec que en, en Codol i en els trocs i això. El que has de fer és pillar una entrada a Burjassot. Sí? Van a vindre? Sí. Pues bé, ara parlarem del concert de Burjassot, que, que estan els catalufos i les catalufes apoyant a Carle Vuelta. <laughs> I res, una sola és pitjar... No sé, no li preguntaré... Ah, parlarem, que, que, que estem gastant el telèfon de l'Ajuntament de Godella per parlar de les coses de Moratros. Home, que servís que pago també el programa. Molt bé, i... Un programa democràtic. Pues res, pitxa, ja, ja mos la veiem. Va. Ale, un besito. Un bes per tota l'audiència. Ahí, visca els països andorrans, que se la casquen a dos mans. Ah, si ho parla. després de no xerrar algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar i no sé pas per què el pinxo amb tot aquest merder si jo voldria viure ni ja sé no fiquem a mariquites i sos com Feliu Ventura, que m'ho estan demanant eh. pel xat. Exacte. I res, anem a parlar de coses ja sèries, anem a parlar d'una resolució que hi ha hagut de, de la UNESCO, Isa, no? de, de la ONU, de Palo del Cabanyal, no? Exacte. Sí. I anem a parlar en Daniel, no sé si el conegueu, us presentem a Daniel Seductor, bona vesprada, Daniel. Hola, bona vesprada. Ha que Daniel, a, a banda de ser negociat, Daniel se podia considerar un tio internacional, un tio que ha fet sí. apologia de terrorisme a tots els nivells, antes que el subnormal i del Hassel. Sí, sí, sí, antes que això es començava. Que l'únic que li ha fet era un favor. I sí, ara, a vendre discos, con churros, sí, i vosaltres així tota la vida i morim de asco. I no y no ni ha ningú que es, mos Molt pues, quatre d'una. Anem en Daniel, el nostre expert d'apologia del terrorisme, a parlar del cabanyal quan vulguis, Daniel. Pues res, que ara resulta que tota la propaganda de la senyorita Rita Barberà, de senyorites per dir alguna Super, cosa... Super Rita Power eh, Ranger Barberà. Ara el Tribunal de, de, de la ONU acaba de dir que és un lloc protegit d'interès no sé quantos, total, que no se te que tocar. Pasa tú que estás més de la, de la resolució. No la ONU. Es la Fundación Internacional de Protección de Monuments. una traputa puta merda, con la ONU. No, no, vayan a banda de la ONU, pero muy relacionados. Y el que digo es que es una zona de interés especial. Y es volen dir que... Con los pedreros de Godella, no? Exacto, exacte. Que, es una zona que la cultura del món tiene que tener molt en compte porque pot desaparecer. Y pot desaparecer, y el, i que es la la historia dels barris de pescadores de tota Europa. Va, va, creen que pot desaparecer el, la, la, capital los barrios de pescador de Europa. Y se apella lo que tiene que de fumar antes de las reuniones Y eh, yo creo que está vez, yo creo que esta vez, para que ese, ese señor tan guapo que se dio Rita Barberá que no, Que, es una, que una dona ignorante, se una ya puta vega que el cabañal es historia y que fish de putes ni han en todos puesto puestos, incluso a Godella. Ah, això és mentira. Godella deia sí, una artista. Són fills de que no sap ben a sa mare, però no són fills I bé, eh, de eh, abans d'anar acabant això, que encara no s'ha acabat, encara queda no, no, encara queda, anem a parlar-vos de, de dues opcions que teniu per a, per a... Ja vos ha parlat del Xitxa de les opcions de Mala Rivera, anem a parlar per a dues opcions que hi ha el dissabte. El dissabte hi ha un concert en, en la localitat vecina de, de Burjassol. Burjassol, Burjassol, les Malvinas i en Sampó, on actuaran la, la Horchata Zone System, eh, la, gos, la perra gorda, que diria el Soriano, i has pencat. Uh, val 5 euros i serà ahir a... començarà a les 9 de la nit ahir a la Casa de la Cultura de Butxassot. El concert és un concert en benefici de Carre Volta, que com ja sabreu, Carre Volta, la Casa dels Catalufos de València, que estan ahí mm, en mils de denúncies i impediments bueno, per l'Ajuntament. Con tot lo que... Vamos, però comp comporten, tot, comporten tota la vida. I després teniu l'altra opció, que és la, la sala X Hiraldaia, teniu a, a Vòmito i a Espasmòdicos, dos, dos grups mítics de, de, del punt rock estatal. No sé quin preu tenen, però vamos, segur que és barato i de rechupete. Però lo del poble sempre és barat. I res, pa, pa, pa anar ahí canviant un poc així de rotllet, anem a ficar una cançoneta de, de la calle Caramelo de, del grup Strombers. I esta cançó va dedicar per a tu, Lleona. Con una chiquilla de esas que quitan el sueño. José. Emilio pels amics, no? Sí. Emilio José pels amics. Emilio José. Vale. El teu nom és? Emilio. I pels amics? Eh, Emilio també. Eh? Però el de llarg com és? Eh? Com compres? Emilio José Martí Gómez. I pels amics? També. No, eh? ah, Emilio José. Emilio José. Digue-li que és futbolista, que digue-li que... Però com el diuen? Emilio, Emilio José. Però pels amics com vols, si digui? Emilio. Emilio és pels amics. Ja però... està ratllant-me massa, eh? Hostia. Emilia, Emilia. Què? Emilio José. Dime. ¿Cómo está el gelado? Està de categoría. Eh, i el churro on El Els és en una poca vergonya no n'hi han. Eh? Home, jo em volia, jo em volia mullar. Eh. Que s'ha plegat tard, eh? Claro, claro que jo, jo arriba. Però és que i ve, eh? Està de cine. Pues doncs, Emilio José, hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Adiós. Ciutat tanatori. <laughs> En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy para la esquina porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al calvario a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negrita, paso porque a las ocho mi morenita. Junto a mi negrita, y mañana, la noche y el fin semana. Y es que esta vida hermano es la misma rutina, descansar en la noche y en el día la fatiga y para hacer lo que quiero. Y semana. En el fin de semana. I bé, està acabant ja el primer Ciutat Anatori de, de la quarta temporada de Ciutat Anatori 4.0. Ha sigut una merda de programa aixina parlant, Improvisar, parlant clar. Ah. Però bé, mm, així estem, que és l'important. Ah, intentarem millorar. Però millorarem. Ja tornarà el tio Paco mm, renovat, que mos l'han canviat per un altre y res, moltes gràcies, Xema. Si a afegir alguna... ya sé que no tanto esas molt de pero es que en la radio el tiempo es oro. Sí, yo... A me hará la de Sabina, Isa. Yo volví a decir un altre topic que he en les barres dels concerts que han últimamente. Sobre todo el Soriano, el diu mold Oiga, que a Robin esta le eh. pasa como a Sabina. Desde que dejó la droga, no hace más que mierda. ¡Oiga! és vostè. Tenim a nuestra, a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal, Toni de l'Orinal. Bona tarda. Bonsoir, eh? bonsoir, bonsoir. Yeah, què m'han dit? Que estàs a l'Escola Oficial d'Idiomes dels Països Andorrans? Oui, oui, je, je m'appelle Pablo l'Hostal. Molt bé, i com va, com va el franxute? Oui, très, très bien, très bien, merci, merci beaucoup. Molt bé, hi ha xicotes guapes en classe o què? Sí, oui, oui, hi ha, hi ha, hi ha eh, beaucoup de... De, de, de, de, Sisemois. Oui, oui. Aquestes son tres estrangeres. Yeah, quantes teses se parlen en tu per la ràdio? Oui, oui, ça té beaucoup de, de temps sans parler pour la ràdio. ha dit Bé, tens un... Tens un, un minut i mig per fer propaganda, si vols, de, de, del projecte Escolopendra. Ah, això si, si voleu participar en el disco del gran cansautor de la Pobla Llarga, Mi Sostingut, entreu al Bercami i el busqueu per ahir o fiqueu Mi Sostingut o Projectes Colopendra en, en, el, en el Google. En el Google. I res, com estàs, Toni? Jo, jo sentat, i tu? Bé, jo també sentat. Què tal? Quins actes aixina lúdico-culturals a banda del concert de la Perra Gorda mm, tenim aixina este cada setmana? Ah, n'hi ha un concert de la Perra Gorda? Sí, però això ja... Tu ah, ja... Ah, jo no sabia. <laughs> Normal. Doncs pues no sé, jo també, jo cante demà i després demà. A on cantes demà i després demà? Eh, demà en Bétera i el Sant Demà en Sant Antoni de Benaixeve. Sí, demà, demà en Bétera i, i això a quin sant? En el manicomio, que m'han llogat els locos. Vaya, vaya. I en, I en Sant Antoni de Benajever. El artista antes conocido como... Como yo no lo sé. Quien son cantant i dels dos? Molt bé, doncs pues a por ese anem, a Ah, vale, estaría bien Claro, que tú te tu cabrón proper. cabrón. cabró, l'altre no vingueres a... Ahí, al puesto este, a, a Burjasot. Al puesto este? Ah, sí. Es que tinc molt de compromiso social últimamente Sí, compromiso sexual, será También Bueno, eh, vols dir alguna cosa pels, no, pels nostres audients? Eh? Així avui el programa inaugural de, de la primera temporada que mos tenim que anar ja. Sí, que vos follen a tots. Molt bé. Això mos agradaria. Molt bé, doncs ha sigut el Ciutat Toni. Moltes gràcies, Toni. De res, home. Moltes gràcies, Xema. Moltes gràcies, Daniel. Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'amic Rulo que ha vingut a la pàgina web, a l'amic Jordi Coll, Vos parla Papi Conenco, al tio Paco que vindrà. Salut, Jones Lliures, a xupar-la! Que viene, que viene!